Tituman apóstol Pablopa cartasjan. Punta kaj capítulo. Cartapa jallarinin manta. Ñuga Pablom Dios pa servejinin PA Jesucristo pa apostol ninkani. Paimi kamachiwarja Dios pa inichinay PAJ Chanapi Dios manchejap agradayta yachanankupaj. uña Y causa y confianza wang ña Chaytaja yuyako Dios mi prometikorjaña una una iñawpajmantaraj. Chaitam munasqan tiempukunapis albaqninchik Dios kikinmanta yachachiwarqanchik. Nyuhatam kamachiwarqa chaykunamanta willakunaypaq. Tito, kay kartataqa qillqamuchkayki iñiqmasi kasqaykiraykum. Hamqariki chiqapchuri hinam kanki. Dios taytanchiktawan salvaqninchik Jesucristuta mañakuchkani favorecisuspaiki causa chisunaikipa. Krita laupi titupa llamkananmanta. Yachasqaykipi hinapas Krita Manarura hamtaqa laupim manarura ruray tukusqa kaqkunata tukunaikipah, kupi anciano kunata churana ansianukunata Anciano kunaga kanan mana pipapas penjananmi, inaspa Churinkunapas kanan Jesucristupi iñispa mana pipapas penjananmi, hinaspa kasukuhkunam. Dios pa Dios pa mayordomon kasqanraykum kanan pipapas imamantapas mana penjanan. Paiha kanan manam hatuntukuqchu, manam piñakuruqchu, manam Tumaikunapi purikuqchu, manam Piwampas peleaqchu, Neta holgella kuyaqchu. Payqa kanan Alin cascuna cuyajmi, alin piensajmi, alin rurajmi, Dios le apaña tapas hinaspa pikintapuni controlakojmi. Paiga Chaskisha chaskisqa chiqa kunatapas chaynapi Kunatapas alin kajkunata yachachispa y hinaspa chay yachachikuypa contrampi tapas Ari, achkamaka con mana kasukoq, hinaspa Udiokunamanta kaqkunaraqmi kachkanko. kachkanku. upayachinapunim. Upayachinapunim, Paikunaja Yanjamanta ganaita munaspankum, mana yachachinankuta yachachispanku, familia Kunataña Chahuarunco. Dios ninkumanta willakuq llaqtamasinkum paikunamanta nerja, Kreta laumanta runakunaqa, Yuyayanyam hinaspa purun animal hina, mikuisapa hillakunam, nispa. Chaynata nispanqa chihaptam mantaja rimarja. Chaynaja ali alintaya paykunata haqchapay, chaynapi inishankupi takianankupaj. Amañaya neta uyarichunchu judiokunapa kwintulla rimasqankutaqa. Nitaq y y kamachikuininkunatapas. Chuya sunqukunapaqa allinta piensasqankuraykum y mapas mapas Uchawan hanrachasqa mana iñiqkuna michaja, matapa su suchayapa japinko. Chaynataja apinko, piensas jankupas inaspa concienciankupas kas kasqanraykum. Paikunam ninko, chihaptam Dios jankuánmi nispa. jankuanmi ichaja, hawachikuchkanku mana chayna kasqankuta. kachkang. kachkan, millakuypaqmi, mana kasukuqmi, inaspa allinkunata Manarura